Ordin egin hun, maduz? Ba egin hun. Bo, eh, hor eh, egiberri hiliantzen aizikizu. Zu nula egiten tutzu, egiberriko opaiak egiten tutzu? Eh, bai, esiatu dit lekuiko lekuko moskina nioztia edo jateko, edo posible delaik, eh, edo merkatin atzamaiten dit, adibidez uh, Sandra Lukuen eh, zaiak, edo egun adibidez baduzu uh, gaisa egerak erastunak eta koliek eta horro, hola, dit uh, lekuko, lekuko gaisak josti, merkatin atzamaiten duzu gaisa paket, egeu baduzu bai uh, ordinarbeko merkatia, eta lekuko artijauek bakilan, e, egia, ez duzu balio urrin joitia, zerbait ezer eta hun, Uh, ni ez, niz joan oso beha intzinatik, hor uh, eh, bepentien txak josi behititzat, eta me baditu anohan itxegiteko bainik, azken mementun. Nula haitatzen dizu, nula egiten zitzu opaiak zuk? Mm, Bo, horre dit lekin bertan jostia, ez baitu txobea den boa hirinago juiteko, eta... Bola, enizu hor txobea inspiratu non O, nula egiten, ba ez duzu handik, eh, eta uh, eh, haitatzeko nahi duzeran, eta... Eh, dependitzen dizu nuentako den, eta horri ikusten dit zer zerak plaza egiten aldin uh, nurbait edo lagun bat edo uh, eskazi bat edo eta hori Txerkatzen dit, zuten gutuz behar eta emaztikin edo gora, eman dezagun, eta ez dit ideia behezik, eta zerbait eta agitzen baniz, zerbait ikusten badut, eman dezagun, harta agitzen baniz, eta gugun gaiten dit heltu gara, agradatzen alzaiola, nuri eskentzea nahi behitut, eta bon, voilà, hola. Eta habo le, lekuko ordin edo nula? Ah, bai bai lekuko bai nuzu sekulan huru nahi gezuiten, heben gainti jostena alba dut eta bai bai nahi godit e, kartieleko zeak eta langilik edo komertsio kaiazi. Eh. Egean erraiteko uh, nahinean eguki dagun hastin, hasi benore hen opaien egiten, hozin hor uh, bat jatuan hiuz palau egun euh, Amini bat, uh, eh, uh, pentsamentu pentsamen katu beno lehen, jodin, uh, asti mm. heltu bada, <laughs> sotikatuko nik. Eta denboa hoietan, eh, haipatzen dizu gehan, nix uh, bigarren eskuko opaiak ebai uh, egiten zitzi, ezuk halakoik egiten duzu? Bai, bai, bai. Uh, eh, ba dizu justoki, siberun antolatzen dizi uh, merkexaltze hanitz, eta haurentako, bereziki, bali oduzu, mena bai, bai duzu La Croix-Rouge, bai hanitz eh, pentsatzen dit alde hortaik uh, siberun badela justo kipada hanitz uh, eh, holako uh, eh, nula erran uh, eh, trukak eta en eh, sartzeko. Uh, eh? Eta izigarri hontsa duzu. Izigarri hontsa duzu, paketa beti gaiza berrik josten izi eta domaz duzu zen eta uh, haura baliatzen izi urte bat edo hol eta geho uh, kaji uh, zea berrituz, eh? txustakali eta eta ordin ortu itkitzeko partez, ebe hontsa duzu hola trukak eta egiti eta ni alde nuzu bai eta sentsi uh, horta juten nuzu bai urtaz bai, esiatzen ditu. Uh, bortitzek lehen jolokoik egin, entzun dit nik eba egiten zela, baina bo ez, ez dituzten oan aurten jolako ginen dugun, ez dut bat hasi nendu, zuten moekin, eh? baina bon, ez dizugu jolako kostumaikoa, no? Uh, ez, mementoko ez, behar ba eginen dit, me ez. ez? Uh, ah, Zumata aldiz, bai, bai. Bai? Untxatza maiten dizu hoi edo? Ah, bai, bai. <gasps> E, eta, e, manzagin aitzinek urtetan, deja egin diko kasionezko opai, ala ez? a, galtu huna, ez jatu uste. Gane eh, jaiteko ez jatu uste, atzamaiten ideia dela, ebai. Uh, hola, be, kontsumi gutigo badiegu, ebai. Uh, ideia huna duk. Eta kaso egiten duk, opaiak nuntik jiten jan, made in China edo hortik nuntik horadian, edo bon, ale, egu behin, eta... Ah, kasu kaso, du, kasu kaso emaitia bai, hale gehitean artian hoi eh, ez gutuk ez tiagu sobea opaik egiten, justo haste buiak edo horola manat egiten ditiagu goan artian, eta hau jantako gaiza behezik.